14225 fatvo. Savol: Saharlikdan oldin ehtilom bo'ldim va g'usl qilishga imkonim yo'q edi. G'usl qilishdan qattiq uyalardim, chunki ota-onam bu haqda, ya'ni ehtilom bo'lganimni bilib qolishardi. Shu sababli saharligimni g'usl qilmasdan yedim. Afsuski, shu kuni ertalab bomdod namozini ham o'qimadim, lekin keyinroq g'usl qilib, namozimning qazosini o'qidim. Ro'zam qabul bo'lganmi yoki yo'qmi shuni bilmoqchiman, chunki junub holda saharlik qilganim xato bo'ldimi deb o'ylayapman. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Kechasi xotini bilan yaqinlik qilib, junub holda tong ottirgan kishining ro'zasi sahihdir. Shuningdek, kechasi yoki kunduzi uyqusida junub bo'lgan kishining ro'zasi ham sahih va g'uslni tong otgunicha kechiktirishida zarar yo'q. Ro'zani faqat Ramazon kunduzi tong otgandan quyosh botguncha jinsiy aloqa qilish buzadi. Manba: Doimiy qo'mita fatvolari 10-mujallad 237-bet. Namozni quyosh chiqquncha kechiktirishingizga kelsak, bunday qilish haromdir. Namozni o'z vaqtida ado etish vojib. G'usl qilishdan qattiq uyalishingiz namozni o'z vaqtidan kechiktirishga ruxsat beradigan uzr emas. Sizga bu qilmishingizdan tavba qilib, istig'for aytish vojibdir. Alloh bizni va sizni har bir yaxshilikka muvaffaq aylasin. Vallohu alam.